U ovom serijalu, kao što vam je poznato vi koji pratite, govorimo o propisima naše lijepe vjere, dini islama. Govorimo o propisima vezanim za ibadete koje svaki vjernik i vjernica trebaju imati u svojim životima. Moraju ove ibadete obavljati dok su živi, poput namaza, posta kada nastupi mjesec Ramazan, zekata, izdvajanje zekata ukoliko su imućni, obavljanje hađa ako su u mogućnosti, zatim propisi braka, propisi trgovine i ostalo, o čemu ćemo ako Bog da, ako nas Allah poživi i dadne zdravlja i života govoriti. Konkretno govorimo o namazu nakon što smo govorili o obavljanju namaza u džematu, o namazima u džematu, govorili smo također o dobrovoljnim namazima, općenito, o njihovoj vrijednosti, mudrost propisivanja tih dobrovoljnih namaza, gdje smo čuli hadis u kojem Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu će reći, dakle spominje se da će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu reći svojim melekima, Pogledajte kakav je bio namaz moga roba. Fard namaz. Je li bio potpun ili manjkav? Ako je bio potpun, pišite ga kao potpunim. A ako je bio manjkav, ako je u njemu bilo nedostataka, onda pogledajte u njegove dobrovoljne namaze. Je li imao dobrovoljnih namaza na fila, sunneta, pa tim dobrovoljnim namazima upotpunite njegove manjkave fard namaze. I brojni drugi brojni drugi hadisi koji govore o vrijednosti dobrovoljnih namaza. Od tih dobrovoljnih namaza jesu i sunneti prije i poslije fard namaza. Od dobrovoljnih namaza, dakle ono što čovjek nije dužan, nije obavezan obavljati, ali je lijepo, preporučeno. Poslanik alihi salatu veselam je u nekima od njih ustrajavao na nekima od njih ustrajavao, obavljao ih, pridržavao se tih sunneta, međutim nije ih učinio obaveznim, nije propisao da se obavezno moraju činiti. Dakle, to su sunneti prije i poslije farda. Upravo za ove sunnete spominje se prethodno izrečena mudrost. Dakle, da će se i ovim sunnetima ponajviše upotpunjavati fardovi koji su bili manjkavi kod čovjeka. Također od mudrosti propisivanja i poželjnosti obavljanja ovih sunneta prije i poslije farda jeste da se sa sunnetima prije farda čovjek pripremi za fard. Fard namaz čovjek je dužan obavljati i za njega će biti pitan. I on će mu se obračunavati i gledati je li bio potpun ili je bio manjkav pa sunneti prije farda propisani su da se čovjek s tim sunnetima pripremi za ovaj fard za koji će biti pitan i obračunavan. A ukoliko je ipak i pored te pripreme u samom fard namazu bilo propusta, bilo manjkavosti, onda dolaze sunneti nakon farda da se tim sunnetima upotpune te manjkavosti, na dopune ti nedostaci. Što se tiče tih sunneta prije i poslije farda, da li je dakle to kod svakog namaza, i kod podne, i kod ikindije, akšama, jacije, sabaha, o svemu tome govori nam hadisi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i mi kod svakog pitanja, a i kod ovoga, trebamo se vratiti na Kur'an, Allahovu knjigu, ili sunnet Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, Ako je Allah dželle Vala o tome nešto govorio u Kur'anu, prvo se vraćamo na Kur'an. Ako Allah Subhanahu Wa Ta'ala u Kur'anu spomenuo općenito, nije detaljisao, nije pojasnio do u detalje, onda se vraćamo na životopis Allahovog poslanika alaihi salatu sam. Gledamo njegova djela, slušamo njegove riječi, šta je rekao, kako je radio, postupao Allahov poslanik alaihi salatu sam i mi Na takav način trebamo postupati u našoj vjeri. Jer je Allah dželjavala svima nama rekao لَقَدْ kana لَكُمْ fi rasulillahi uswatun أُسْوَةٌ Vi u Allahovom poslaniku alihi salatu islam imate najljepši uzor u svemu. Dakle, slijedite poslanika alihi salatu vesselam. Pa dakle, prenose se brojni hadisi od Allahovog poslanika alaihi salatu uslam po pitanju ovih sunnita. Tako nam prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, časni ashab Allahovog poslanika alaihi salatu uslam, da je rekao, zapamtio sam od Allahovog poslanika alaihi salatu uslam, dakle da je klanjao dva rekata prije podne, dva rekata prije podnemskog farda, i dva rekata poslije podnevskog farda. Dakle, to je četiri rekata. Dva rekata poslije akšamskog farda, dva rekata poslije jacijskog farda, dakle, to je osam rekata, i kaže dva rekata prije sabahskog farda. Kaže Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, zapamtio sam, upamtio sam, dakle, viđao sam i zapamtio sam Allahovog poslanika, alihi salatu islam, da je klanjao dva rekata sunneta prije podnevskog farda i dva rekata sunneta posle podnevskog farda. I zapamtio sam da je klanjao dva rekata sunneta posle akšamskog farda, dakle to je šest, i dva rekata sunneta posle jacijskog farda, dakle to je osam rekata, i kaže dva rekata sunneta prije sabahskog farda. To je deset, deset sunneta, deset rekata sunneta, i ovaj hadis bilježe Buharija i Muslimi. Dakle, hadis je bez imalo sumnje vjerodostojan. U hadisu Ajše radijallahu anha slično se spominje. Dakle, da je ona viđala poslanika alihi salatu sam i upamtila s tim što je Ajša radijallahu ta'ala anha spomenula da je viđala i upamtila Allahovog poslanika alihi salatu sam da prije podnevskog farda klanja četiri kata da prije podnevskog farda klanja četiri rekata, nakon podnevskog farda klanja dva rekata, dakle to je šest. Zatim nakon akšamskog farda klanja dva rekata, to je osam, nakon jacijskog farda klanja također dva rekata, to je deset i prije sabahskog farda klanja dva rekata sunneta, to je dvanaest rekata. Dakle, u verziji Ajšinog radijallahu anha hadisa kod imama muslima, koji je zabilježen kod imama muslima, također, dakle, vjerodostajan, spominje se 12 rekata sunneta. 12 rekata sunneta, dakle, prije i poslije farda kod određenih namaza. Od umu Habibe, od umu Habibe radijallahu ta'ala anha spominje se da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao ko bude u toku dana i noći klanjao 12 rekata, mimo obaveznih namaza, dakle dobrovoljnih namaza. Ko u svakom danu, u danu, u toku dana i noći bude klanjao 12 rekata mimo obaveznih namaza, njemu će se sagraditi kuća u džennetu. Ko u toku dana i noći, dakle svakog dana, na tome ustrajava i klanja 12 rekata mimo obaveznih, dakle mimo fardova, 12 rekata, to su ovi sunneti, njemu će se sagraditi kuća u džennetu. U citatu kod imama Tirmizije, spominje se, dakle ovaj hadis također bilježi ima muslim, dok također bilježe i drugi, pa kod Tirmizije spominje se da je poslanik alaihi salatu sam ispomenuo te sunnete rekavši četiri rekata prije podnevskog farda, dva rekata posle, dva rekata posle akšamskog farda, dva rekata posle jacijskog farda i dva rekata prije sabahskog, prije sabahskog farda. Dakle, to su ti sunneti prije i poslije farda kod svakodnevnih obaveznih namaza. Pa pođimo redom, i konkretno utvrdimo kako, koliko klanjati sunneta prije farda, kojeg namaza dotičnog ili obaveznog namaza. Dakle, čuli smo prethodne hadise u kojima se spominje kod podnevskog farda. Zašto se uvijek možete čuti kada se nabrajaju obavezni namazi, prvo se kaže podne, kindija, akšam, jacija, sabah, Zašto nije sabah, podne, i ikindija, akšamjacija? Zato što je Džibril, alihi salatu wasalam, došao poslaniku sallallahu alihi wasalam i pokazao mu način klanjanja i pokazao mu vrijeme u kojem se klanjaju namazi. Kada je došao, prvo je došao u podnevsko vrijeme i otpočeo dakle sa podne namazom. Zato često kada se nabraju namazi, kaže se podne, ikindija, akšamjacija, sabah. Pa dakle, vidjeli smo u prethodnim hadisima da u hadisu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma spominje se da je poslanik alihi salatu islam prije podnevskog farda klanjao dva rekata. U citatu, verziji kod, ima, kod Ajše radijallahu talanha kod imama muslima, spominje se da je klanjao poslanik alihi salatu islam četiri, četiri rekata. I što se tiče sunneta poslije, spominje se kod Abdullaha ibn Omera i također kod Aiše da je klanjao po dva, po dva rekata. Dakle, ono što je bolje, shodno također hadisu umu Habibe, ko bude klanjao u toku dana i noći 12 rekata. I vidjeli smo kod Abdullaha ibn Omera da je to 10 rekata, a kod Aiše da je to 12 rekata onda je dakle bolje postupati po verziji citatu Ajše radijallahu ta'ala ta'alanha. Pa dakle, klanjati četiri rekata prije podnevskog farda sunneta i također dva rekata poslije. Da bismo u toku dana imali 12 sunneta, 12 rekata dobrovoljnih namaza, mimo dakle obaveznih namaza i kako bismo mogli očekivati da nam se da ova nagrada sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala kuća kuća u džennetu. Dakle, kod podne namaza, prije podnevskog farda, lijepo je preporučeno, to je od pritvrđenog sunneta da se klanja četiri rekata sunneta. A poslije podnevskog farda da se klanja dva. Također umu Habiba prenosi još jedan hadis od Allahovog poslanika alihi salatu sam u kojem se spominje klanjanje četiri rekata sunneta poslije podnevskog farda da se klanjaju četiri rekata sunneta posle podnevskog farda, dakle, i to je od sunneta. Međutim, kažu islamski učenjaci, to je od nepritvrđenog sunneta. Ponekada je Allaho poslanik alihi salatu wasalam klanjao ili preporučio da se ponekada klanja. Da se ustrajava u tome, dakle, nije naređeno. Jer poslanik alihi salatu wasalam nije ustrajavao u njima. Ustrajavao je u klanjanju dva rekata, Međutim, u četiri rekata nije ustrajavao, nije ustrajavao, ali je rekao kako se prenosi, da, kako prenosi nam naša majka Ummu Habiba radijallahu ta'lanha, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ko bude klanjao četiri rekata prije podnevskog farda i četiri rekata poslije podnevskog farda, Allah će ga zabraniti džehennemskoj vatri. Dakle, nagrada velika, Zasigurno, ko bude klanjao četiri kata prije podnevskog farda i ko bude klanjao četiri kata posle podnevskog farda, Allah će ga sačuvati džehennemske vatre i hadis je vjerodostojan. Hadis je vjerodostojan bez sumnje imalo. Pa dakle, može se klanjati četiri prije podne, dva poslije podnevskog farda. Četiri također prije podnevskog farda i četiri rekata posle podnevskog farda. Ali kao što rekao, islamski učenjaci su rekli da je klanjati dva rekata sunneta posle podnevskog farda pritvrđeni sunnet, a ne pritvrđeni sunnet. Dakle, može se, a i ne mora, ponekada klanjati četiri rekata posle podnevskog farda. Zatim, što se tiče sunneta prije ikindijskog farda. Čuli smo I kod Abdullaha ibn Omera i kod Ajše radijallahu anha ne spominju se nigdje sunneti prije ikindijskog farda. Kaže Abdullah ibn Omer, zapamtio sam od Allahovog poslanika alaihi salatu sam dva rekata prije podnevskog farda i dva rekata poslije podnevskog farda. I odma kaže nakon toga i dva rekata nakon akšamskog farda. Ne spominju se nigdje sunneti prije ikindijskog farda i također kod Ajše radijallahu anha i ona nije spomenula. Međutim, prenosi se vjerodostojno da je Allahov poslanik alihi salatu islam rekao između ezana i ikameta su dva rekata. Između svakog ezana i ikameta nalaze se nalaze se dva rekata. Kako bilježe Buharija i Muslim, dakle hadis vjerodostan. Pa, klanjati dva rekata prije i kindijskog farda, shodno ovom hadisu je preporučeno. Može se klanjati, nema smetnje. Dakle, da se klanja prije i kindijskog farda dva rekata, može, može da se klanja. Također se prenosi od Alije radijallahu an, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kako je klanjao, da je rekao da je poslanik alihi salatu wasalam prije i kindijskog farda klanjao četiri rekata, tako što je klanjao dva po dva klanjao je dva pa predao selam i nakon toga ponovo klanjao dva rekata pa predao selam i ovaj hadis šeha Albani rahimehullahu ta'ala ocijenio ga je vjerodostojnim. Zabilježili su ga mnogi, imam tirmizi i drugi, a šeha Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Dakle, Ali radijallahu talan prenosi da je poslanik alihi salatu wasalam prije ikindijskog farda klanjao četiri rekata sunneta, dva po dva. Klanjao je dva rekata, predao selam Zatim također klanjao dva rekata i predao selam i u osnovi. Dakle, sunneti, dobrovoljni namazi, na file u osnovi se klanjaju po dva rekata. Dva po dva. Dva po dva. Klanja se dva rekata, preda se selam i opet se klanja dva rekata i preda selam ako ima dakle četiri rekata. Jer se sunneti moraju razlikovati od farda. Mora se napraviti razlika prilikom klanjanja. Kada vas neko gleda sa strane, mora da zaključi dakle da nije riječ o fard namazu, već je dakle riječ o sunnet namazu, o dobrovoljnim namazima. Pa se dakle klanja dva po dva. Što se tiče hadisa kojeg navodno prenosi Ebu Ejub el Ansari radijallahu ta'alan, da je poslanik alihi salatu sam klanjao četiri rekata prije podnevskog farda, ne predajući selam osim na kraju, taj hadis je slab taj hadis je slab i kaže imam neovi rahimehullahu ta'ala svi islamski učenjaci su složni po pitanju slabosti ovoga hadisa. Poslanik alaihi salatu sam nije klanjao četiri rekata, jedan, drugi, sjedio, treći, i četvrti, ponovo sjedio i na kraju predao selam. Ne. Već dakle, osnova je da se dobrovoljni namazi, svejedno da li to bilo noćni namazi, noćni namaz, ili to bio neki drugi dobrovoljni namaz tokom dana, sunneti na file, osnova je da se klanjaju po dva rekata. Pa dakle, vidimo, Alija radijallahu talam prenosi da je poslanik alihi salatu sam klanjao četiri rekata prije kindijskog farda, klanjao je dva rekata, predao selam, ponovo klanjao dva rekata, predao selam. I ovaj hadis zabilježio imam Tirmizi i šeha Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Također, Ibnu Omer radijallahu anhuma u drugom hadisu, spominje riječi Allahovog poslanika alaihi salatu sam da je rekao Allah se smilovao čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindijskog farda. Allah se smilovao čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindijskog farda i ovaj hadis također zabili su mnogi Ebu Dawud, Tirmiz ibn Hiban, ibn Huzeyme i šeha Albani rahimehullahu ta'ala ga je ocijenio opet vjerodostojnim. Pa Zbog ovih hadisa, dakle, može se klanjati prije ikindijskog farda. Može se klanjati prije ikindijskog farda dva ili četiri rekata. Evo, čuli smo, dakle, u hadisu Alije da je poslanik Alihi salatu salam klanjao dva po dva. Također u hadisu Ibn Omera da je poslanik Alihi salatu salam klanjao četiri, misli se opet dva po dva. I čuli smo hadis gdje kaže poslanik alihi salatu salam između svakog ezana i kameta je dva rekata. Dakle, može se klanjati dva ili četiri i ovi dakle, sunneti prije ikindijskog farda ulaze, kako kažu islamski učenjaci, također u nepritvrđene, nepritvrđene sunnete. Možemo naći kod imama Buharije i muslima također i drugih učenjaka hadisa da je poslanik alaihi salatu wasalam klanjao i dva rekata sunneta nakon ikindijskog farda. Nakon ikindijskog farda. Dakle, možete naići, čitajući Buhariju, budući da postoji kod nas prevedena, da naiđete da Ajša radijallahu talanha prenosi da kad god bi bio poslanik alihi salatu oslam kod nje, nakon ikindije namaza, ikindijskog farda, da bi klanjao dva rekata, dva rekata sunneta i da nikada ih nije ostavljao. Pa se kaže dakle da su to sunneti vezani za poslanika alihi salatu wasalam, a islamski učenjaci ne preporučuju, dakle nije od propisanih sunneta da se klanja dva rekata sunneta posle, posle ikindijskog farda. Što se tiče sunneta prije akšamskog farda, da li postoje sunneti prije akšamskog farda? Nema pritvrđenog sunneta prije akšamskog farda. Ima dakle ovaj hadis između ezana i kameta je dva rekata. Pa dakle, ukoliko prouči ezan, pa čeka se između ezana i kameta, tada se mogu klanjati ova ova dva rekata. Kako je rekao u drugom hadisu Allahov poslanika alihi salatu wasalam, klanjajte prije akšamskog farda dva rekata, klanjajte prije akšamskog farda dva rekata, klanjajte prije akšamskog farda dva rekata onaj koji hoće onaj koji hoće neka klanja. Dakle, treći puta Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je rekao neka klanja onaj koji hoće. Pa dakle, mustahab je. Lijepo je, ali dakle nije preporučeno. Nije dakle od sunneta u kojima je poslanik alaihi salatu wasalam ustrajavao. Što se tiče sunneta posle akšamskog farda, oni su pritvrđeni. Oni su pritvrđeni, u njima je poslanik alaihi salatu wasalam ustrajavao i čuli smo dakle Ibnu Omer, i Aisha radijallahu anhum, oni su zapamtili od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam dva rekata nakon akšamskog farda, dakle da je u njima ustrajavao. I također iz tog hadisa Abdullah ibn Umra i hadisa Aisha radijallahu anhum čuli smo i dva rekata nakon jacijskog farda. Dva rekata nakon jacijskog farda na tome ustrajavao Allahov poslanik alihi salatu. I iz tih hadisa također čuli smo dva rekata prije sabahskog farda. Dva rekata prije sabahskog farda i što se tiče sunneta, prije i poslije fard namaza, ovi sabahski sunneti. Dakle, sunneti prije sabahskog farda su najpritvrđeniji sunneti. Najpritvrđeniji sunneti. Poslanik alihi salatu wasalam nije ostavljao ove sabahske sunnete čak ni na putovanju čak ni na putovanju. Allahov poslanik alihi salatu sam kao što je poznato na putovanju kratio bi četvero rekatne fard namaze na dva, na dva rekata. Podne i kindiju i jaciju kratio bi i umjesto četiri klanjao bi dva rekata. Sunnete druge nije klanjao. Dakle, podnevske prije, poslije ove kindijske ili akšamske ili jacijske sunnete nije uopće klanjao. Međutim, klanjao je sabaske sunnete sabahske sunnete nije izostavljao Allahov poslanika alaihi salatu oslam bio kod kuće ili bio na putovanju. Također što se tiče ovih sabahskih sunneta prenosi se i šta se uči na njima. Pa bi Allahov poslanik alaihi salatu oslam najčešće na njima učio na prvom rekatu sabahskog sunneta učio bi قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ dakle suru kafirun, a na drugom rekatu učio je قُلْ هُوَ ahad, dakle suru el-ihlas. I također ono što je vezano i što se prenosi za ove sunnete jeste da da bi ih poslanik alihi salatu sam brzo klanjao. Kaže Ajša, posmatrajući poslanika alihi salatu sam kako bi klanjao brzo sabahske sunnete, sunnete prije sabahskog farda, kaže pitala bi se, pitala bi se da li je uopće stigao proučiti Fatihu, suru El Fatiha, kako bi brzo klanjao, jeli, te sabaske sunnete. Još se prenosi ako ima mogućnosti, ukoliko se čeka između sunneta i farda određeno vrijeme, ukoliko čovjek klanja kod kuće pogotovo, iako neki učenjaci ne prave razliku svejedno kod kuće ili u džami, da se malo prilegne na desni bok. Dakle, tako se spominje da bi poslanik Alih Salacom nakon što bi klanjao u svojoj kući, u svojoj sobi, ove sabaske sunnete, prilegao bi malo na desni bok, na desnu stranu, dok ne bi zaučio Bilal dok ne bi se čuo i kamet za sabaski, sabaski fard. Dakle, ovo su sunneti koji se prenose od Allahovog poslanika alihi salatu sam prije i poslije fard namaza. Mudrost tih sunneta prije i poslije fard namaza jeste da se čovjek njima pripremi za fard namaz i ukoliko je bilo propusta, nedostataka, manjkavosti u ovim dakle, fard namazima, da se to dobrovoljnim namazima jeli, popuni na domjesti i sl. Postoji još dobrovoljnih namaza. Ima dobrovoljnih namaza koji imaju posebnu vrijednost. Tokom noći dobrovoljni namazi i tokom dana, ako Bog da o njima govorimo u našim narednim emisijama. Do tada molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri, da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način, nas i naše porodice, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje.